Chapter 10 Amen, Amen, Lego Humin, Ha me es erkamenos dia tes thuras, es ten aulein ton probaton, alla anabainon, alla kothen, ekinos kleptes esten kailestes. Ha de es erkamenos dia tes thuras, poimen esten ton probaton. To toe, ha thuroros anoige, kai ta probata tes phones autu acue, kai ta idia probata kale kat onoma kai exage auta. Kai hotan ta IDEA probata ek bale in prosthen auton por uitai kai ta probata auto akoluthe hoti oidesin ten phonein autu alatrio de u me acalu thesosin alla fuxontai ap autu hoti uc oidesin ton alatrion ten phonein. Tautein ten paroi mian epen autois ha Jesus. Ekenoi de uc egnosan tina hen ha elale autois. Epen un palin autois ha Jesus, Amen, Amen, lego humin, hoti ego emi heithura ton probaton. Pantes hosoi eothon, kleptai eisen, caelestai, al uc ecusan auton ta probata. Ego emi heithura, de emu, eantis esilthei, sothesetai, so kai es el usatai kai ex el kai nomen huresei ha kleptes uk urkatai e me hina klepse kai thuse kai apolase ego eilthon hina zoen ekosen kai perison ekosen ego emi ha poimen ha kalos ha poimen ha kalos ten psuken autu tithesen huper ton probaton. Ha misthotos de, kai uk on poimen, u uk esen ta probata idia theore ton lucon ercomenon kai afiesen ta probata kai fuge kai holukos hapadze auta kai scorpidze ta probata ha de misthotos fuge hoti misthotos esten kai u mele auto periton probaton ego emi ha poimen ha kalos kai gnosko ta emma kai gnoskamai hupa ton emon kathos gnoske me ha pater kago gnosko ton patura kai tein psukein mu tithemi huper tone probatone. Kai alla probata echo ha uc estin ectes aules tautes, cacena me de agagein, kai tes phones mu acususen, kai genesetae mia poimne heis poimen. Dia tuta hapater me agapa, hati ego tithemi ten psuken mu, hina palin labo autain. Udes aire autain ap emu, al ego tithemi autain ap emautu, exusian echo thenai autain, kai exusian echo palin labain autain, tautain tain entolain elabon para tu patras mu. Schisma un palin, egenetor in tois judaiois dia tus logus tutus. Elegon de poloi ex auton daimonion ece, kai mainetai, te autu acuete. Aloi elegon, tauta ta remata uc estin daimonid zomenu, me daimonion dunatai tu flon of thalmus anoigen. Egenetor de ta en Cainia en Hierosolumois kai Kemon en kai periepete ha Iesus en to hiero en te staa Solomonos Ecu closan un auton hoi judaioi kai elegon auto heos pate ten psuken hemon aires esu e ha christos epe hemen paresia apocrythae autois ha Iesus epon humin, cae u pistuete, ta erga ha ego poio, ento to anomati tu patros mu, tauta martore peri emu. Al humes u pistuete, u gar este ec ton prabaton, ton emon, cathos epon humin. Ta prabata, ta ema, tes phones mu acue, caigo ginosco auta cae acoluthusen moi. caigo zoen aionion didomi autois. Cae u me apoluntai eis ton aiona, cae uc harpase tis auta ec tes ceros mu. Ha pater mu hos dedoken moi med zon panton esten, kai udes dunatai harpadzein ectes tes keros tu patros mu. Ego kai hapater hen esmen. E bastasan un palen lithus hoi judaioi hina lithasosen auton. Ape autois ha Jesus pola kala urga edexa humin ectu patros mu. Dia poion auton ergon lithadzete me. Apecrithesan auto hoi judaioi legantes peri calu ergu u lithadzomen se, alla peri blasfemias, cae hoti su anthropos un, poies se auton theon. Apecrithes autois hoi Iesus, uc esten gegramenon to namo humon ego epa theoi este e ekenus epen theus pros hus halagos tu theu egenita kai u dunatai luthenai hegrafe hon hapater hegiasen kai apostelen eston kosmon humes legate hote blasphemes hote epon quios tu theu emi. E u poio ta erga tu patros mu me pistuete moi. E de poio can emoi me pistuete tois ergois pistusate hina gnote kai pistusate hote en emoi hapater caigo en auto. Et zetun un palin auton piasai, kai ex eilthen ec tes keros auton, kai ap eilthen palin puran tur Jordanu es ton tapon hapu ein Ioannes ta proton baptizon kai emenin eke. Kai paloi eilthon pros auton kai elegon hoti Ioannes men semeon epoiesen uden, panta de hossa epen Ioannes peri tutu alethe ein. Cae epistiusan poloi ece es auton.